السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na sha bakwai ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da yammaci na sha biyar da watan ɗaya a wannan suna na sha shida ne ko sha biyar da sha biyar da watan ɗaya shekara ta dubu dari tara da tasa'in da takwas ya fahimta ku ko ba da nan jiya mun tsaya karshen aya ta sittin da shida wa inna lakum fil an'ami la ibra يسقيكم مما في بطونه من بين فرق لبن لبن خالصا صائغا للشاربين يكون هذا مساكي فرقا تسكين ببطن لألا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأعناب تتخذون منه سفرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ومن ثمرات النخيل daga cikin ƴaƴan itacen dabino wal wal a'nabi da kuma ƴaƴan inabi tattakhuduna minhu sakara akwai abin da kuke rikar dangin kayan maye da shi ku ɗauki ɗan dabino ku sanya shi ku jika don ya zama jiya ku sha ko ku ɗauki inabi ku ɗauka ku sarrafa shi don zama jiya ku sha wa rizqan hasana ko kuma abin da kuke da kar arziki ne amfani yamma ko ku ci dabino ko ku tara ku sayar ina bin ko ku ci ba tare da kun ina ma ya zama jiya ba ko kuma ku tara ku sayar ya zama arzikul hasan kenan wannan yana cikin kirdidi ni'imomi da ubangiji ta'ala ke yi wa mutane a cikin wannan aya a cikin wannan sura تستخدمون منه سفرا ورزقا حسنا ان في ذلك لآية lalle a cikin haka akwai aya da kan masu ga mutane masu hankali to wannan tsoci daga cikin ayoyi da suka zo dangane da cikin mahukunci zuwa a musulunci a da kan matakin farko zuwa ba haramun mutu ba haka a mataki na biyu ba haramta ba wannan shi ne matakin farko tattaka yin yin musasaran wa kan hasana mataki na biyu yas'alunaka an al-khamr wal maisir fa fihi ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min nafsihima wannan mataki na biyu kenan an nuna tana da laifi tana da amfani ga mutane sai dai laifin ta amfanin girma duk da haka ba sai an haramta ba mataki na uku ya ayyuhan ladina amanu la wannan mataki na kenan aka ce ta a tajiya in ya dace da lokacin sallah to da lokacin da ba na sallah ba kamar bayan isha'i har zuwa gari yawa har zuwa lokacin alfajir kenan mataki na wuce aka haramta ta gaba daya ya ayu allazina amanu innama al-amru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amal amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun amma duk da haramta ba an ce fuska ta ne min mutakaran kuna da kayan mai ya ka ce wa rizqan hasana da arziki mai kyau duk da haka an yi gudu domin ita me yasa ba ce sakaran hasanan ba wa rizqan hasanan ba sai ka ce sakaran kayan yi ko wa rizqan hasana da kuma wani arziki mai kyau shi ne in kun yi amfani da waɗannan yi itacen ba ta fuskar kayan mai ba waɗannan duk imomi ne ga Allah da ya da mana yake ne fi zalika da ayatan da qaumin yaqilun sai kuma Allah ya وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وأوحى ربك إلى النحل وتنجد الكيان وهي يدوى فقدا جمع جئت بك أن اتخذي من الجبال بيوتا تجلس جبال أتكلم بيوتي saboda rayuwar sahara ta larabawa ba su ta ce masa umarni su je su saka a cikin duwatsu to wannan wahayi da Allah ya yi zuwa ga kadan juma wahayi ne na shiryatuwa wahayi ne na ilhama wahayi ne wanda ake kira al'amrul qadari ubangiji ya kaddara masa ta tafi haka ba wai wahayi ne na turo mata mala'ika ba an gane ku dan wahayi na turo mala'ika ba a yin sai da annabawa amma duka wanda ba annabi ba a masa wahayi na turo masa mala'ika a baki dokoki a baki umarni a baki hannu wannan sai in ya zanto da annabi ne kun fahimta ko a littafin yin jibali buyutan wani mai shagar aka cikin yin wato ainihin a gidaje sai jima yana shagari daga cikin ƙa'an itace wani ya arzuna da kuma abin da mutane ke ginawa na tsoraye ko bukka in kin samu wurin da zai ku fashe yi saka diki diki saboda su mutane su amfana da wannan abu التي إن فيه من كل السماوات فاسلكي سبل ربك إلى يخرج من بطونها شرابا مختلف الالوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون Allah ce sun makuɗi min kullu samarati sannan kuma su ci daga dukkan ƴaƴan itace waɗanda suke masu zaki waɗanda suke masu ɗaci waɗanda suke masu ɗishi kowanne kowanne da akwai wani sinadari na magani ko akwai sinadari na kayan abinci da za a samu a jiki sai idan kun zo kin ci kuma sai ku je ki amanta sai mutane su ɗauki wannan abin da suka amawar sun haɗa musu yayin itace da dama wanda dama a nan sinadarin haɗa magunguna yake wanda mu da zamu da kanmu ba mu ɗebo wannan da itace mu ɗebo wannan mu duba wannan mu ga a cikin sa akwai sinadarin maganin kaza mu duba wannan mu ga akwai sinadarin kayan abinci ba za mu yi wannan aikin ba ta ka sa zuma ta mana idan ta tattalo sai ta zo ta tara mana wuri guda kuma kulli min kulli samarati tasbiki subula su zubula ki riki farkin da ubangiji ya hore muku neman abinci zululan halin kasancewar da abin dolewa gare ki ba abin da zai yi barazana ba abin da zai hana ki fita ba abin da zai hana ki yawo to wannan zululan din ko dai zanto hal ne na subul rabbiki subul din zanto zulula ko kuma zanto hal ne ya ita zuma fasluki anti subul rabbiki zulula halaka kaunki muzallalatan ubangiji ya riga ya bari kin kuma kan miki kawai يخرج من بطونها شراب مختلف الوان ubangiji ta ala ya ce ya karbi yin mutumiya yana fita daga cikin cikin ita zuma sharabun wani abin sha mukhtalifin alwanihi mai bambanci wajen launin sa kaga wani lokacin sakar zuma din ta zama farar saka wani lokacin ta zama ruwan ɗorowa wani lokacin ta zama jariya ja fihi shifa'un lillah a cikin abin nan da ke fitowa daga cikin ta kuma akwai warkaswa ga mutane fihi wannan dalili yana komawa ne zuwa ga sharab fihi aiki fi zalika sharab shifa'un dunna amma mujahidi ce fihi aiki fi qur'ani shifa'un dunna to to ai lam yusbat lahu dhikrun a nan da ba an bi qur'ani da tiya ya za a kawo da dalili da koma zuwa ga abin da an ga kansa bai zo ba ka ce ai zuciya na halarta shi ko da an ga kansa bai zo ba kuma komin nisa da wuri na iya komawa a can baya an cewa ma an zalla a lokacin da illa li tubayyana lahum da ikhtalafu fihi wannan shi ne alkitab din fihi shifa'un lin nas amma wannan magana ce doguwa mu dai an abin da fahimta fihi shifa'un lin nas yani fi sharabi shifa'un lin nas cikin abin da jama'a take sa din nan ta fitar da shi a kowa ya ta ga mutane ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim wani bawan Allah zai ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace cikin sa yana gudawa dan uwan sa ba da lafiya cikin sa yana gudawa sai Annabi ce je ka ba shi guna yasa yaje ba shi guna yasa yake gudawar ta kawo Annabi ce ko kuma tara masa guna din yasa ya sake dawowa yake kuma dai gudawa ta karewa Annabi ce tara masa zuma ya dawo ke gudawa ta kawo yace sadaka Allah wa kadaba batn akika yace Allah yayi gaskiya cikin dan uwansa kuwa yayi ƙarya dan Allah yace shi shi fa yin nan ka ba shi juma dai dai ba juma sai warki to kada shi juma tana maganin gudawa ko juma kuma tana maganin koki haka juma kuma tana maganin nakuda an gane ku idan mata ta tana da juna biyu ta je watan haihuwa kullum da safe ta sha cokali biyu ko uku manyan cokali idan na kada ta kama ta samu rabin kofi na shari rabin kofi na zuma din ta tsakiya wanda ba zai ta da komai ba ka ba ku fita sha Allah za ku soka lafiya ba karin da ta kawo matsala ba zan da mahu ku gani a kana koyarsa <laughs> to da haka ne zuma tana da fa'ida mai yawan gaske zuma dangi ne na kayan abinci in kana duniya duk yadda ka suka cikin gari, ita ba za ta lalata maka jiki ba zuma kuma tana maganin mura zuma tana maganin masako in kosarar ɗin makogarin su gaje na shakewa wajen magana zuma tana magana zuma tana maganin irin tsarin nan wanda yake saboda sanyi to dukkan wata cuta ta sanyi zuma tana maganin sa dukkan wata cuta wadda sanyi ne ke haifar da ita zuma na maganin ta dama annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dama dangin kayan magani ta iya samun su cikin ababe guda uku manyan manya ba wai shi kadai ba amma dai waɗannan akwai magani a cikin su na farko sharbatu asal mutum ya sha zuma na biyu kuma sun yi sarkatu mijigan mutum a mata kaho idan jini ya kulle a jikin mutum kaho yana sa mutum ya samu rikin lafiya akwai lokacin da ciwon kai zai fi tsanani har sai an yawa mutum kaho ya sami lafiya akwai lokacin da ciwon yana zai tsanani sai an yawa kaho ka sami lafiya duk annabi ya faɗi wannan cikin hadisi sannan ya ce wa kayyukum jina'a akwai kuma wato abin da ke abin nan sakiya sakiya idan an wa sakiya da wuta ita ma yamma tana maganin murafin lafiya wani lokaci an gane ku ko yanzu a ta akwai ai tsarin sakiya ta zamani da bature ya kawo wanda za a gasa ta ƙas da wutar da wata wuta da za a sa guda ya yi zafi a sa a kan gambo don jirgin ya fita ba wannan samu ke da suke lokal amma ta da turi ya yi sabuwa duk ya gano annabi kuma ne ya faɗa kafin shi ya gani. sannan annabi ce bikin ta aini a cikin hadisin ibn maja ibn maja ya rawaito shi marfu'an imam ibn kasir ce isnadu jayyid an ce isnadu jayyid ya karbi kira wal qabul yutlikuna jayyida والصالح الثابتة والمزودة وهذه بين الصحيح والحسن يكون إذا سوف أن حديثي سوف كلمة إسناده جيد سوف كلمة إسناده صالح سوف كلمة إسناده ثابت ko su ce isnaduhu yudawwar ko wani ɗaya daga cikin wannan hadisi ne karɓaɓɓe to sai dai sun yi sabani shin ya kai darajar alhadisu sahihu ko kuma a'a yana darajar alhadisul hasan wannan sun yi sabani a takaice da hadisi ne karfafe da ma kun san dinki hadisi karfafe guda ne kuma الحديث الصحيح لغيره الصحيح لذاته الحسن لذاته الحسن لغيره duk wanda baya shiga cikin nan ko ba karfafe bane ba a aiki da shi annabi ya ce alaikum bi aini kuna da magani ne warkaswa guda biyu na farko juma na biyu alqur'ani amma yaya qur'ani ke zama da zantowa warkaswa wannan sai ku duba bashi sun yi shiga cikin zulfin isra'i insha Allah wajen fadin Allah ta'ala wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifa amma a yanzu dai juma tana warkaswa فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون لن أتجن أبن دعك عن بطا أكوي آية لقوم يتفكرون ذلك لنسيه كنتم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله خلقكم أبنجي فيها لكيكم لتيكم معنى يسامر دكو دقبابه da san duk babu kowa a cikin sai Allah ya samar da mu أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا haka in faɗa wa ma wani annabi cikin annabawa kada ka laka kuka min kabli wa lam taku shay'a ma halice ka da babu kai to shine wallahi khalaqakum Allah ya halice ku da babu ku ثم يتوفاكم sannan kuma ubangiji shi zai karɓi rayukan kowa daga cikin da wanda ya yarda da wanda bai yarda ba da musulmi da wanda ba musulmi ba mutuwa da nan ta mutuwa kuma kowa sai ya mutu wa minkum man yuraddu ila arzal umri daga cikin ku akwai wanda ake mai shi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa me menene mafi kaskancin rayuwa shine waɗansu suka ce shekaru 60 waɗansu suka ce shekaru 70 waɗansu suka ce 80 wadan suka ce tamamin abin da ya sama kuka ce za ka ji wani mawaƙin jahiliya yana cewa in ku ta sami falhayati wa man ya'ish samani la haula la azalaka yasami ra'aytu manaya khamsa aswa'a man tushittu nafsi wa man tuqta ya ammar fa yahrabi wa man tuqta ya ammar fa yahrabi kuka ce na ga da rayuwa na ga jina kofa game da rayuwar gaba daya yi yake wa man ya'ish samani la haulan duk wanda ya shekara tamanin a duniya la a zara ita dole sai ya kofa ko ana sa shi cikin rai a fitar da shi don gasa shekara tamanin dai sai ya kofa don sun yana yaranta ya ci soye ya ci nama hakoran kuma sun lalace an sauya na kashi an kawo na roba an sa na ƙarfe ya ci shi ya koyi har yanzu kuma sun zo za su daina aiki su ba lokacin ya riga ya wuce dole in ji ya kosa ya daina jin ɗan ɗan to wannan shine arzalil umr in ji da malaman suka ce ga wani ce inna samanina wa bullutuha ahwa jattan in ila tarjumani shekara tamanin na kai yanzu da shi ta sa kunne na sai ya ne mutafin ta in ka yi magana ma za na ji sosai da in ka mutu kusa ko sai wani an cewa na sai ta fuska ba ba kun ji zan da na haka ba haka kuma wani ce ma'a samanina aka sa'afu fi jasadi وأنني يضعف رجلي واضطراب يدي إذا كتبت كتبت خط مضطرب كتبت مرتعش الكفين مرتعبي فأجب لبعض يدي أن أملها قلما من بعد أن القنا في لذة الأبد وكل من يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والجدد في ثمانين سنة لكي آتت بعض في جسدي kawai sai rauni ya zo ya mun barna a cikin gangan jiki wa amman ya za a buri jiki kada kuma suka zo amma za ka iya ɗauka ka wa sirabi yadi hannu na za a iya tsayawa wuri guda yana mai karkata in za ka kasu ka kasu ya kasu mustarbi in zan yi rubutu alƙalamin mai kirki ba iya tsayawa ka kasu murtai shi kasu ne murtai ne sai ka ce mutumin da yake karkarwa ne saboda sanyi yake fa'adab da ba'ad yadi an hamliha kalaman ina makin yanzu na rauni ko alƙalmi ba na iya rikewa min ba'ad hamlin kana sun dabbatul asadi bayan da na ɗauki mu na ɗauki maki na ce ko zaki ya mutu yanzu na kasa rike alƙalmi wa kullu min tamanna tula muddatihi kada wanda yake burin doguwar rayuwa kace da shi hadi awaqib qul al-amri wal mudadi to wannan ta shi ne karfin fitafita din ga su ta zama fik a wasu da da umri shi ne karshen doguwar rayuwa din wal mudabi ko dogon zamani din in an yi kuma sai an tsufa din dole Da haka imamul bukhari ya yi babi da wannan ayar yace babun wa minkum man yuraddu ila arzalin umri babi ne da zai fassara fadin Allah ta'ala wa minkum man yuraddu ila arzalil umri ba wai fassara zai ba zai kawo mana addu'a ne ya kawo hadisin Anas bin Malik annabi ke cewa a'udhu bika min al-bukhli ya Allah ina neman tsarin ka daga ruwa ko in zama marwaci wal kasali ina neman tsarin ka daga lalaci kar in zama kwanta lafi wa arzali al-umri ina neman tsarin ka daga tsufa kar in kai takwas takwas annabi ya nemi tsarin wannan shi sa sai Allah ya tsara yau yana ɗauke kala 63 صلى الله عليه وسلم أبي بكرة كل أكل في أرجل الأمور بكنا wa kadari qabri ina neman tsarin ka daga azabul qabri wa fitnatul dajjal ina neman tsarin ka daga fitnan dajjal wa fitnatul mahya wal ina neman tsarin daga fitnan rayuwa da fitnan mutuwa fitnan rayuwa shine mummunan cikawa fitnan mutuwa shine mutum ya kasa aka tambayan kadari wadan suna nan kuma shi wata fasara daban da nan ba a cikin ma'alim sahihi annabi ya mu tsari daga arzal umri to da haka dai zance mafi inganci abinda malamai suka ce arzani umuri shi ne dukkan tsofan da mutum zai daina amfani ya zama kaya da ƴaƴansa da jikokin da sun gari, inda zai mutu ba a mutu abin nan sai dai a ce a kamar saboda sun gari daga to wannan ko da ya kai tamanin ko da bai kai ba wani za a ga ɗan shekara hamsin ne ya ta shi gaba ɗaya wani ɗan shekara tamanin kuma da sauransu to sai malamai suka ce galibi duk wanda ya yi imani ya yi aiki na gari to Allah ba ya kai wannan arziki umar din in an yi imani an yi aiki na gari to Allah ba ya kai zan da mutum da ga wannan arziki umar ya yi tsari sani ba ya fitar da majina ya yi mai sani ba in an yi imani an yi aiki na gari da haka in ka yi imani ka aiki na gari in kin yi imani kika aiki na gari sai ko mutum ya da wannan addu'a wa uzu min arzal umri kenan dan la tsara warka da imani ba tare da kawo kanta ko kato zanta ba wannan arzan da umri da Allah ke mayar da mutum da sai la ya'lamu ba'da ilmi sai'a dan yazo bai san komai ba ba'da ilmi bayan ga yana da ilmi din ya zanto yanzu la ya'lamu sai'a bai san komai ba a wata ayar da sai la ya'lamu min ba'da ilmi sai'a anan gurin da sai la ya'lamu ba'da ilmi sai'a sai an ƙara min nan an goge min sai malaman balagar suka ce a nan ana magana ne a gutsutsure a jumulce ijimalan bidun tafsir sai ya dace a goge ne dan ko aka ce wallahi khalaqakum thumma yatawaffakum ya halice ku sannan kuma zai kace ku da gaggawa yake da haka da sai an kawo mun ba wa minkum man yatawaffa wa minkum man yurdu ila arzil umri likai la ya'lamu ba'da ilmi shay'a amma a kan ku tafsir ake dogon bayani ya ayyuhan nasu إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مرغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم في الأرهام ما نساو إلى أجل مسمى ثم نخرجكم سفلة ثم نتغلب أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرجع إلى أرجل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ثم تنظر تفصيل يدك كومن ينفو إجمال يدك جزء من هو اللي عندك إن لذاتك إن الله عليم قدير للي الله ليسني لي ثم كومي قدراني والله فضل بعضكم على بعض في الرزق كما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله فضل بعضكم على بعض وبنجي شنو يفي تساسن كبس بساش يفي توسنك أكن مسو في الرزق تفسن أرزقي ومن الذين فضلوا براد في رزقهم su waɗanda aka fifita ba sa zaman cewa masu mayar da arzikinsu alama malakat aimanuhum a kan abin da hannayensu ya mallaka masu yanzu da bayi su ce ku zo mu raba arzikin daidai ku zo mu raba matan mu daidai mu raba gonakin mu daidai mu raba jarin mu daidai wani uban gida ne ke yawa ran gidan kaka? ya ce ku zo mu raba dukiyoyi na da bulotai na da gonakai na wani bawa wani uban gida ne ke yawa bayan haka ya ce duk abin da na mallaka na kuɗi ni da ku yanzu ya zama daidai ni da ku duk wanda yake da dukiya yana da kansa ba ya yarda su raga daidaici da yaron gidanka ko ba ya yarda su raga daidaici da bayan kamar da zina ko gudu da ya biyu ne yi alamomin kafin yamma fa hun ya sawa su zanto daidai wa daida su da yaran gidanka a cikin lamarin su ya ce da wannan domin yana na wannan aya. ma'anar wannan aya idan ku kanku abin da kuka mallaka na dukiya da ƙara da jari da gonakai ba ta yarda ku yi raba daidai da yaran gidanku ko bayan ku ta yaya Allah ya mallaki sama da kasa da abin da ke tsakanin da abin da ke cikin su kuma ku kudurce a cikin zuciyarku cewa wani Allah yana iya mallakar wani abu cikin abin da mallakar Allah ku sa shi yi tarayya da Allah wajen mallakar wani abu a cikin sama ko cikin kasa yanzu ko za ku yarda a ce gidanku yaran gidanku yake za ku raba daidai to ta ya za a mulkin sama da mulkin kasa da mulkin abin da ke tsakanin su kuma ku yi itikadin wani wanda ba Allah ba shi ma yana da wani bangare da mulki a ciki in ba ku gane wannan ayar ba ku koma surkul rum ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرين. الله في بد من انسان لبسكم كونه. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء في مال رقمكم؟ ينبغي في الدبابين كتبتي بكتبتي بدان الوالكم. ينبغي في مساريه لكتبتي من شركاء. بلا في فأنتم فيه سواء إذا أنتم في سيدي وبلا شيء ما كنت لا تقول لي بلا في الدبابين. ففي فرق تفاصيل مختلفة وأنفسكم لا تلين تشككوا يد كنتي تشكر كأنت لتشككوا إن كنت تقول لا أبوك كنت لا تنين مجانا ففي حتى لا تشكر يوار الجنون كوبا وانتا yi يتقل ما gidan جنون كسوما ولا تنين in ya yi tarayya da kai kamar kanka ya yi tarayya da kai kamar kai karin kanka je ya za ku yadda da wannan to dan me kuka sanya mu Allah kishiyoyi a sama ko a ƙasa wannan misali ne in kun kasance ba ka son kishiya to Allah ya fi ku rashin son kishiya ku ba ka san wani tarayya da ku cikin dukiyar ku dole sai dai roki alfarma da roki ku yi ga ku bayar ko mun yadda ya isa in ya zo yake sai da mun kullum motar wani ya tafi da ita kawai ka zaka yanke wani ya tafi sama da motar ka wani ya ce wani abokin ka sai ka lita da mu to amma dai ai ina da matsayi ya kamata ko labari ya dani yanzu kana damuwa yi tare da kai cikin mallakar ka to kuma sai ka san yana Allah shi ya shi kace wani ya rinka wa wanda Allah bayan Allah ya san arziki gaba ɗaya nake ne kace wani na amfani da wanda Allah bayan kuma ka san Allah ne kadan ya amfani da ka ji tsoron wani ya fito da kai wanda Allah kuma ka san Allah shi ke mallaka cutuwa ko amfanarwa yaya za ka sanya ni Allah kishiya kai ko ba za ka saka maka kishiya ba an gane ku to dai ne shine malamin ayar mafi fitowa fili don saboda goyon bayan wannan ayar wadansu malaman suka fassara ta da kuma ma'anar daban suka ce kamar na gina sai da yi gara jirgin alama malakar mutum. bai dace da waɗanda aka fi fifita wato su ce za su yi ruwa wajen mayar da arzikinsu ga waɗanda suke yaran gidansu kamar fifita wa wato su ce za su damu don sun zama sun yi tarayya da shi masu wannan kafa suka ce abinda aya suke nuna wa zargi ga wanda yake fifita kansa akan yaran gidansa shi ma wannan suna da hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa bayi da Allah ya tsora akan hannunsu ku ciyar da su daga abin da kuke ci ku yi hussura irin wanda kuke yi kar ku ɗora musu aiki sai wanda za su iya yi in kuka ɗora musu mai wahala ko ma ku rage ku taimake su yi tare leburorin ka da gidanka direbobi da masu zuwa sana'a ruwa da masu wanke-wanke da masu ɗiban shara ka tsora masa aikin da za su yi idan azumi ya zo musulman daga cikin su ka rage musu a wannan aikin su in ka tashi yin sallah yadda ka dinka ƴaƴanka kuma sai ka ɗinka musu mata ta ɗinka ta da ƴaƴanka a tamfar ne to su ma yaran aiki da irin kwanci ita ma ta kanta da a tamfar holandi yaran gidanka ta ɗinka musu jadda da wani boyan na alfahari to shi ma ta da mai kula wa ruwa shi ma duk sai ka ɗinka musu irin wannan jadda a da kun tafi yi kare haka annabi ce a faɗa maka ya za haka annabi in kun tsora muka aiki da ba su iya yi ku taimaka musu yanzu dan Allah cikin wannan ka lallaci zuciyarka ka ɗauki wannan hadisin ka kasa shi kashi ɗari ka yi aiki da kashi hamsin da biyar cikin ɗari ko kashi sittin. Na san zai maka wahala a ƙasar za ka ɗauki ɗari bisa ɗari ku to ka jarraba kashi hamsin da biyar cikin ɗari. Ma'ana ka kowa kanka yadi mai alfarma duk ɗan yadi ɗaya naira dubu to labar ka ta masa duk ɗan yadi ɗaya kuma naira ɗari uku kenan ko ɗari hudu ko ɗari biyar ko ɗari biyar, ka ga dai ka fi bisa ɗin da ka ka dai kasanta ka yi nan da hawa biyu kasan in ba a ruwan sama ba ko ba ko yi shi ma a yi mana amma ce ba ruwan sama ko babu yi shi ko ya fi kenan ni shuka kuma za ta amfana da shi wannan shine abin da zai fara ma lada a cikin mizanin karamin tafi kiyama annabi sallallahu alaihi wa sallama da yana cewa dan adam na cewa dukiya ta dukiya ta yace menene ka sai ne daga cikin uku abin da kashi ya kasance ka fitar da shi ta hanyar bayan gida abin da kai sutura yau da gobe ya zama tsumba abin da ka ciyar sai a tantance maka shi a kiyama shine na ta tsantar da wanda ka ci da wanda kai sutura tun da aka wani ba yanzu a tantar da ka sayarwa yar wanke wanken ka a gida ita ce ta kadai ita ce za ta samu a kiyama shaidar da ta sayarwa direban ka ko yaron ka ko mai yi ma shefane a gida ita ce ka ba wanda ta ɗaura jikinka da ta jikinka ɗin ma ce za ka mai ce ta ɗin ma wasan ko tana tuskan Allah ma inda kun yau ta du wa ma inda Allah ba abin da ke wurin ku zai kare abin da ka jefa a cikin fuskar Allah shi ne ke yanzuwa? wani ne zai yi ta zuciyarsa ya wannan sun yi ya faɗa da dukiyarsa amma sai ka kashe wannan sai shaitan ya sa da ka yawa ran gida ba sai ka yawa maliki da ka yawa ran gida ba sai ka hidima da kula da ƴaƴanka sun suna yara kanana da kashe musu majina da zaro musu kaji ke musu menene ba su da kima a wurinka sai kuɗin wata kuma in ta yi laifi a yi masa bala'i in ta a hita ta koma wani abu a yi masa balbali kamar a ce za a ɗaure da cikin albashinta. amma mawuki ba titi ba kadada za ka kawai ka ɗauki masu kuɗi ka baki a banza ba wannan in ka ga an ce banza to kuɗin da ka ba mawuki wannan shi ne banza wallahi tallahi الشيطان يعدكم الكفر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم duk wanda yake maka wato wai kyauta tana talautarwa to faɗa mana mai rowar kuma da shi kuma da wala ba da shi ko to kyauta ke tafi da wani wani wani talautarwa ba ta lautarwa a cikin lamarin kyauta ba ta lautarwa a cikin lamarin kyauta don ta ba da kyauta ba ta lautarwa a kowane gari Allah ta ya kai annabi su malaiku biyu kyauta daga sama ɗaya daga cikin su ce Allahumma ati min tukal khalaqa addu'ata ya Allah duk mai ci da dukiyarsa mai sadaka mai tunaka marayu mai tunaka da gayu ya Allah mai masa da gurbi yi ciyar da naira dubu ya je kuma yau ya fito samu riba dubu naira dubu kuma wannan an mayar masa da gurbi kuma wancan tana na a kayan jinsa na lahira ɗaya daga cikin su kuma ce Allahumma a'ti min tukal khalaqa ya Allah kun mai kamewa zadar masa da hasara shi ke mun a fara ta zo sai ka ajiye wake sai ya lalace duk ka kada kwari sai ka ajiye an kama shinkafa ta lalace ko a ruwan sama ko a yi guguwa ta yage rufin kwano ɗin cikin ɗinka kafin a akwai farmaki komai ya lalace Allahumma asu mun su kan talaka a da malaika ta fita ce ka shi ne ka gani kamar da jina fujilu bi rabbi rizqihim alama malakat aymanuhum fa hum fihi sawa Allah ta ka bi ni'matullahi yajhadun yanzu ni'mar Allah take mutunta take inkarin ta kada kuma take inkarin ta والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من عبد ذات يؤمن وبنعمة الله هو يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وبنجد تعالى يا أهل كاتب لا تعين من أنفسكم بجتكم كاونا أسعى السنة تنكتن تركم بجتكم بني آدم ba a yi ku mutane a yi muku matan da za ku aura daga cikin dabbobi ko daga cikin aljanu ba wa ja'ala lakum min azwajikum banina matan da Allah ya arzuta ku da su na aure kuma sai Allah ya ƙara muku ribar aure ne ku sami yaya wa haka dakan kuma ku zo har ku sami jikoki duk wannan baiwa ce ta Allah ya razaka kun min at sannan ubangiji ya arzuta ku daga dangin at ba? shi ne dukkan abinci ko abin sha wanda yake da daɗa ya cutar da hankali ba ya cutar da lafarki wannan nau'i ne masu yawa a tsayibat da Allah arzuta ku da da haka a tsayibatul yana, shi mutane za su rinka yi imani da da jeru, sa rinka yi imani da binci, sa rinka yi imani da wani Allah wa bi ni'matillahi hum yasrun ya kasance sun kafa ni'mar Allah ai bai dace shi haka ba ubangijin da ya halice ku daga babu ya halice matan ku daga cikin ku ya ba ku ya'ya ya ba ku zuriya an ta ta akai ba daddaɗin iska suna shaka ga ruwa ga ciyayi ga gonaki ga yari ga menene wannan shi ya kamata shi ne yawa zama ku bauta ta masa shi ka dakar ku haɗa shi da wani a sabil batil yanzu bayan shi ya muku wannan sai ku zo ku daga kuma wani ne ba shi zai muku wannan don wanda duk ba Allah ba shi ne albatil zalika bi anna Allah huwa al-haqq وأن ما يدعون من دونه هو الباطل الباطل شيء ستة عند الله با كقدر تسوى ولا إيه من أبو عند شيء من الله فبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون الله ويعبدون من دون الله ذاك كانوا wasu daga cikin mutane suna bautawa wani Allah ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi shay'an wanda baya mallaka musu wani arziki daga cikin sama ko daga cikin ƙasa shay'an ko min kankantarsa ba zai iya duk wanda ba Allah ba ya mallaka masa komai ko a sama ko a kasa wa la yastati'un ko sun ce za su yi ba za su sami iko yin hakan ba Allah ce fala tadribu lillahi al-amsal kar ku sanya ma Allah kishiyoyi kar ku kamanta waɗansu da Allah ku ɗauka suna iya aiki irin na Allah ko ku ba su sunaye irin na Allah ko ku ba su sufofi irin na Allah shi ne ma'anar fala tadribu lillahi al-amsal daidai shi da nesa kamar shi kai daidai shi wa lam yakun lahu kufuwan ahad daidai ki da hal ta'lamu rabbika hal hal ta'lamu lahu samiya dukkan waɗannan yana nufin karka kamanta Allah da wani ta fuskar ayyukanka ko ta fuskar sunayenka ko sifofinka inna Allah ya'lamu shi Allah shi ne cikakken ilimi da sani akan komai wa antum la ta'lamuna ko dan adam babu abin da kuka sani sai abin da Allah ya sanar ce ku ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق لي فهو ينفق منه سرا وجهرا أن يستعود الحمد لله إذا أكثر لا يعلم ضرب الله مثلا دعوني مثال لأبنجي تعالى وبقى وإن مثال نفرك شيء وعبد مملوكا لا يقدر على شيء مثال إن باوا أنجي أبو ملكا لا يقدر على شيء بعد إيكا ملكا وكان تولادي إيكا ملكا تأتي فاتن باوا دعوني ملكا بن ملكا أبنجي بلسل wa man razaqnahu minna rizqan hasana da kuma wanda muka ba shi arziki kyakkyawan arziki fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahara yana ciyarwa a sirrance yana ciyarwa a bayyane hal yasawi za su zanto matsayin su daidai a wajen Allah wannan bawa ne wannan kuma ɗa ne yana da yanci bawan can bawa da komai ɗan nan yana da arziki a sakamakon arziki yana ciyar da arzikin nan wancan ko bawa da komai ballantana ya ciyar yanzu za su zanto daidai to shi ne malamai suka yi tsakani wannan misali da aka buga ne ke nufi abdullahi dan abbas yace ba misali ne na bawa mummuni da kafiri al-abd al-mamluk alladhi la yaqdiru ala shay yake shi ne kafiri al-abd wanda yake rizqa rizqan hasanan fa huwa yanzuqu minhu sirran wa jahra wannan shi ne al-abd al-mu'min bawa mummuni an yasawun mutum zai zama daidai wajen Allah waɗansu malamai suka ce a'a wannan misali ne na abin da ake bauta wa abin da kafirai suke bauta kana matalauci ne bayi da komai abin da mummunan suke bauta mu shine Allah shi ne wanda yake mai komai yana cewa lokacin da biyu yake so to da wanda yake mai komai ne mallakar komai da komai da wanda ba mallakar kowa ko komai za su zama daidai to saboda kasancewar duk kun yarda da wanda suke nan da wanda ba ta nan ma in an faɗa musu za su ce ba za su na daidai ba dan misalin asiri yake shi sa ko da Allah ya alhamdulillah tun da misalin ya fito shi ne ta wanda ke gani ba alhamdulillah to zubo ya tabbatar da Allah dal aktsaruhum la ya'lamuna bari ne mafi yawan su da su da ilimi وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أن يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم misali na biyu wa daraba Allah masalan rajulain ubangiji ya buga misali na mutane guda biyu ahaduhuma abkamu daya daga cikin su daidai ne la ya kadiru ala shay wanda ke bayar da iko akan yin wani abu da ya amfani kansa da shi an gane ko shi ne ma'ana abdan ma'ana an halitta shi daidai ko kace kurma ko kurma la yaqdiru ala shay wanda ba shi ko akan wani wa huwa kullun ala ba, shi ya zama nauyi akan ubangidansa gidansa ne ke masa riga ya ciyar da shi an gane ko al-mamal da ya ya'ti bi kai. duk da yadda ubangidansa ya fuskantar da shi don ya zama mai amfani ba ya iya kawo amfani hal yasawi huwa yaji wannan kusar dai shi din nan wani ya'muru bil adli da wanda yake umarni da adalci wa huwa ala siratin mustaqim kuma yana kan tafarki madaidaici za ka zama za ka zama daya ba shi ne wannan misali suka ce wannan misali na biyu shi na kamar wancan haka suka na maganganu wadan suka ce misalin mummuni ne da kafiri wadan suka ce a misalin abin bautar kafirai ne duk wani abin bauta da kafirai suke bauta kama kishiyar Allah wanda ba Allah ba to shi ne wanda yake abka mu la yaqdiru ala shay'in wa huwa sallun ala mawla dan za a ga mai gunki shi ne wa gunkin tashi shi zai ɗaukar masa ɗan zaɓi kar yara su zo su yi wasa da shi amma kuma duk da haka ya roƙe shi kuma za ga mutane inda da suke bautar shanu shi zai kai ta kiwo shi zai kawo mata harawa ya kawo mata doka ya mata ɗaki ya kare ta daga ruwan sama in yara za su kokone ta da dake su da bulala amma kuma duk da haka take kuma ubangiji sa yu'adkum la yaqdiru ala shay'in wa kullu ala mawla ba wa da shi ke cikin lamarin da ke nan ba aina ma yujihu la yati bi khair shi kun ci bai da wani amfani ba abin da zai ga abin nan duk wanda ba Allah ba wannan shi ne domin in ka ce yanzu ga shi da rai kana ganin ka zai zo ya mutu lokacin da wani ɗauki diga ya daina dukan kabarin ba ya iya karewa da kanka ba haka bane ba ba kaga an ma yusu da ya fito ka ji ka da kanka wannan ba duk wanda da Allah ba iya karewa kanka ya wata cuta ko amfani in ya kare a yanzu kana ganin shi da rai zai zo kuma ya yi barci in ma ba barci ba zai zo ba da lafiya in ma wannan ba kuma zai zo ya mutu to wanda ba iya kanka ya zo ya ne. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل زي زي زي هم ذي كي أمريد عدلتي أمريد عدلتي سين الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الذي يأمر بالعدل سين الله زي زي زي هم ذي كي أمريد سين الله وهو على صراط مستقيم إذن جد يكون هنا كم تفرق مدلسي لينين أدن في شاء أبن جد ما تفرق مدلسي معنى أبن جد يأتى أدن بيان تفرق مدلسي ta hanyar turo manzanni ta hanyar saukar da littafin shi ne wa huwa ala salatul mustaqim ba wai shi yana kan tafarki madadaci ba ya jikinci nauyin bayanin tafarki madadaci kan yace ma min dabbatin illa huwa aqidun bi nafsihi a cikin kasar annabi hudu ko sai sai inna rabbi ala siratin ko da yake da inna rabbaka nabi musa nabi musa ubangiji na dan amadaka فيجد السيئة فيجزي بالسيئات سيئة ويجد بالإنسان إنسانا عن ذلك فيجد المسيء بإساءته والمحسن بإنسانه yana nan da girmar ta a madakata in ka yi nagari ya mata sakamako nagari in ka yi mummuna ya mata sakamako mummuna to shi ne ala saratun mustaqim a nan gurin shi ne kuma ala saratun mustaqim a cikin sarki shi ne kuma yana rabata da girmar ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البشر أو هو أقرب الله على ولله غيب السماوات والأرض غيب لكي تكون سميته كتا دك وتو سنة تناولا ألا في كبير وما أمر الساعة الأمر انتاش القيامة هو بيدنا إلا كلم البشر فاكيت من كبتا وكيده أو هو أقرب وتو ما يدنك مفي كتنك بكبتا وكيده ma'ana abin mai sauki a wurin Allah ta'ala ma khalqukum wala kun illa ka nafsin wahida inna allaha sami'un basir halittar ku da shayar da ku bayan mutuwar ku wannan kamar abin da dan a wurin Allah ta'ala abin mai sauki wannan na nuna girman kudurar ubangiji ma'ana abin da yake nufi in Allah ya ta ma ya tashi kiyama ka tun tare ido su kawai ku ga abin ya faru duk waɗannan alamomin da aka sa sai a dakatar da su da ba dole bane kare shi. a tashi kiyamar kafin sun kare ido idan Allah ga dama na iya haka kuma in ya haka ba wanda zai ce a dole sai an koma gawa an cika wannan zarta na alamomi da aka ta ni ce wa daga cikin alamomin tashin kiyama akwai kaza akwai kaza in Allah ga dama ya fata sai ne shine wannan shine wannan da zai kuma ta da wannan amru sa'ati illa kamal bil basar aw huwa aqrab aw annan ko dai ta zanto tana nan a babin ta amma wato azzajjaj ɗaya daga cikin malaman na yake cewa laifin ala babi ha wa huwa akara bi kenan ai bi ma'an alwawi kenan domin au tana zuwa bi ma'an alwawi ثم قتل قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو هو أشد قتلا من بعد أن أدب عذاب ولا تطيع منهم آثما أو كفورا أو فلا تطيع منهم آثما ولا كفورا ba wai babu aka bi ba ka ba ko ka bi asin ko ka bi kabul in ka bi kabul shi kenan in ka bi a'a duka ne aka hana ka bi wala ta yi min asiman au kabura bi na wala kabura an gane su mal al khilafata aw kanat lahu qadara kama ata rabbahu musa al qadri كما أصحى ربه موسى على قدر إذ مال الخلافة أو كانت له قدرا بمعنى مال الخلافة وكانت له قدرا من الله تعالى كما أتى ربه موسى على قدر كما يبدأ الله يسوى أن موسى فازوا على قدر عندنا فسأل الله إن الله على كل شيء قدير بل لأن الله وتميتك لكن كل إذن والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وبنجي في يفتر دكو بدكتكم ما يتنكم ماتا ما تعلمون شيئا أولا اللوكة ذا أبين بكتن بكتن جبل ذا بكتن يمدا بكتن فريقو بكيدا وجعل لكم السمع والأبصار ko ubangiji ya sanya muku ji ya kuma sanya muku gani wal afidata ya kuma sanya muku zukata la'allakum tashkurun dan ku zanto masu godiya gare shi waɗannan alabai su ne kashin bayan ni'ima a cikin gangan jikin dan adam sauran na bi to ko kan suka ce a inda ko nan ba dan ba wanne ba saboda waɗannan su ne abubuwan da in ka yi amfani da su za ka samu imani za ka samu ilimi za ka iya kuma aiki na gari in ka tsare waɗannan daidai wa daida to lallai sauran ko ina zai iya tsayuwa duk mutumin da ya tsare ka da zai kalli komai ba sai na halal ya tsare ganin wato ya tsare jinsa ba zai saurari komai ba sai na halal ya tsare ka ba abin da zai toshe maka sai alkhairi ba sharri ba hasada ba hikimi ba ganin kashi duk mutumin da ya tsanar da wannan to sauran da ayatin li qaumin yu'minun lalle a cikin hakan akwai ayoyi لقوم يؤمنون جمتا لي وقم بسيطة ما إيماني ذا الله تعالى في ومن الآية أقوم كمين في يرتع أتكي كرس تبارك إذا توفي أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبرن لا يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير فمنين جميع تتعاني وقم دوانا وهو كان تسعى ولم يرى إلى الطير فوقهم بعد أن يكون تهيئة كنوتي صافات أجيئة idan dangin balbela suka tawo za su tawo a jere idan hamza suka tawo a jere dukkan dukkan sun kai inna sura ala a taqaw haka suke tafiya a jere wani ba ya shiga garkin wani wa yaqadna in sun ga dama sai su kame su cikin su in sun ga dama su rinka karkata shi haka an gane ku da wannan da idan suka fi karkata da fuki wa yaqadna wani lokacin kuma su kame su, ta fa lokacin da za su tashi kenan ko suna tafiya wa yaqadna idan sun so ne ba su sai ya daina motsi su sukan nasu an gane ko sai yake ma yanzu ko hunna illa rahma yaro ila fi jawi samai yaro yaro ila fi samai ba tare da ya fayyace cewa wato san suna da kuke ba to shi ne ɗan zama na wannan zamanin su cewa wannan isara ce zuwa ga jirgin sama inda an ce alam yaro ila sayru musakkaratin kai ruhi ta ke annabi ku san ko ya ce a lam yarau ila tsayri fawqahum fa a saman ku dan suna fita shi ko musakkara shi gawun sama an zo da shi a can kasannin sama ba ku sai da kawunan mulkin ma yin su kunna ila rahman kan ko wani kadilla sai da aka nuna fufukan sai da amfani sannan kuma duk da haka amfani su kan karkashin kudura ubangiji Allah ya alam dai in ma jirgin sama ne in ma in su ne dai duka kowanne dai na da hukunci. inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun lalle a cikin haka akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke masu imani والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يأتون يوم وعيكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ubangiji ala ya sanya muku sakanan wurin zama mazauni ke ne shine as-sakan mun biyu cikin daga cikin gidaje da kuke yi ko na kuminti ko na kasa ko na yanki wa ja'ala lakum min junubil an'ami buyutan haka ubangiji ya saka ya saka muku gidaje da kuke yi min junubil an'ami daga cikin safi na dabbobi shine san da suke da fata na rakumi ko kwakwai sani in aka da shi sai a sa muku mai sai su rinka lauki ta yadda idan sun sauka a masauki sai su yi duka ko su yi rumfa sun tashi kuma su su nuna kayan su su sa a cikin sanda ko karatuwa, ko ka tsora a bayan da sun ko ko bayan ka kana tafiya gidanka tafi da ka ce shi ne wajen da kun yi jirgin al'amari buyutan su wannan buyutan ɗin da aka sanya muku min jirgin al'amari da cikin safin dabbobi sai su kuna ɗaukar su ba tare da nauyi ba yau ma wa'anikum a ranar tafiyar ku in kun kasance matafiya wa yawma iqamatikum ko a ranar zaman ku in kun daban da ko in kun zauna a gida ba wani wahala to duk wannan baiwa ce dabara sai da Allah ya ba ku dan amfani kan duk wannan dabara da kuka same ta kun same ta ne sakamakon al samu sakamakon al-basaru sakamakon al-fu'ad bi yace wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata da wannan ne kuka amfani har kuke samu wadannan ababai ومن min amma daga cikin gashi na tumaki wa aubariha da gashi na rakuma wa ash'ariha da gashi na awaki kuwa asatan suka yi waɗansu karkashi na na amfanin yau da gobe ko ku yi rigar sanyi ko ku yi hular sanyi ko ku yi wato safa ta hannu ko ta kafa an gane ko ko wannan gezar ku yi amfani ne ta ko ku yi adadin ne ta wata hanya ko yau ku zo ku yi kafin da wannan sa shi ne dukkan waɗansu kayan tarkace da kuke amfani yau da gobe na gida wa mata'an kuma kuka dole da su ila yin zuwa da wani ɗan ƙanƙanin lokaci suna zuwa mutuwar duk wannan Allah ne za ku wannan ne haka mu duk rigiji nuna ne da Allah ke yi mutane cikin wannan sura shi yasa ake kiranta wadan kana kiranta suratul ni'am sura da take cike da dukkan ni'imomin Allah da bayi to sai kuma yake wallahu ja'ala lakum خلق اللعنة وجعل لكم من الجبال أكمالا وجعل لكم سرابيل تقيكم وجعل لكم سرابيل تقيكم تقيكم الحرى سرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تؤمنون الله سبحانه جعل لكم مما خلق ظلالا إذن جل تعالى يا سن يا موسى إنه خلق بدا فكي إلم أدن جاء يا حبيبك إلى إتا كده فكي إنه بشي سوديا كده فكي إنه بشي وجعل لكم من الجبال أكماما kuma ubangiji ta'ala ya sanya muku damar yin takuna min aljibal daga cikin duwatsu asnan dan ne na alkinni alkinni dukkan wani kogo da za ka gidan ka take ruwa an gane ku shi ne ya sanya muku irin waɗannan da kuke dakatawa ko ku take ruwa ko ku sauka a waje shi ne za Allah kuma aljibali asnan wa ja'a lakum sarabila wa fikum alharba ubangiji ta'ala ya ba ku damar yin riguna ina sarabila tufafi ko riguna taqikum al arra wa waɗanda suke kare ku daga farmakin zafi da za ku ji zafi ga kun sa wa sarajila taqikum ba ta ku kuka ce sarajila taqikum al arra bai ce ba wal barda kuma saboda abin da ya kare zafi zai iya kare ku ne in ya kare ku zafi to kuma zai iya kare ku ne jin sanyi ma'ana ko kuma akwai sarabiyar fikikum harra da kuma sarabiyar fikikum barda amma ba sai an faɗi ko mai hankali ne ya hararowa ko da ba faɗa ba wa sarabiyar fikikum ba ta kun ubangiji ya hoda muku wadan sirrunan kuma ta kun wanda suke kare ku ba ta kun daga dukkan wani mukami da za a harbo ne ku yi sulhi din rigar nan ta yaki rigar farka wanda yan an taru da takobi ko an jefe ta da maki ko kibiya da za ta same ta ba wa annan allamahu sana'ata labusin lakum li tuhsinakum من بعثكم فهل أنتم تاكرون فهم تدوات ألا جاءوا تابعين جاءوا لو كانوا كما أيضا دوكو أنه تراضي لكتيكم بعثكم ألا من يبادك كل يرد ذاتي تنامين ونن فألا في كذلك يتم نعمته عليكم كما رأت الله بنجي في تلك نعمة تعدلت في مدامي لعلكم تسلمون كوكا مسلمتا كوكا مسلمتا كوكا مسلمتا كوكا مسلمتا a wasu qira'a ta Abdullah ibn Abbas yace la'allakum taslamuna dan ku samu damar kukuta daga zafin ranar ku samu damar kukuta daga ruwan sama ku samu damar kukuta daga harbin maki ko kibiya dan haka yi muku abin da ya ambata baya taslamuna ma'ana ku samu damar kukuta daga wannan taslamuna ku samu damar ku ga musulunci wasu qira'a ta Abdullah ibn Abbas wato qira'a ta kitab da wannan ita ce tabbataccen qira'a to da kowa kuna taimakawa wajen tafsiri tafsirin daidai ne abin da ta fa'idin ta fuskar tafsiri amma ba za a karanta Qur'ani da ita ba فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرين فإن تولوا أمة يسك جوة بايا ضد أبن كإسر مسو na dangogin ni'ima da Allah ya yi muku wanda sun ji sun yadda sun san daga Allah ne amma duk da haka suka ce imani fa inna ma alayka al-balagul mubin sani dai kadai abin da ke kan ta shi ne isarwa da bayyana ya'rifuna ni'mat بين رئيس أنت من خلق السماوات والأرض لا يقول إلا الله ومن يوم يجيب الآن إن ذاك تنبيه في أول ذاك في الله ثم يكرين هذا منكم في إنكار من وجهدوا بهذا من يستيق لها أنفسهم ظلما وعلوا جرما كي وجعلوا في أهل في جمال عندما يقول وأكثر هم الكافرون ما في أول آية كما تكافر في أولي كل شيء يقول أكثر أمنهم بمعنى كل ما نقول دكا wato suna kafar cewa ni nimar Allah ne waɗanda suka ce aksaruhum wato dan a fitar da shi kamar yara ƙanana wanda su ce balaga ba su ba a jingina musu kafirci sai bayan sun balaga dan haka da manyan a sai aka ce aksaruhum al ne kenan dan da yara shi a bari sai sun manyanta an ga sun da kafirci to su ma sun dauki rigar sun sa kenan sai a jingina musu ita ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستحسبون ويوم نبعث ranar da za mu tashi mutane na ran da za mu tayar min kulli ummatin daga cikin kowace al'umma za mu tayar da shahidan mai musu shaida to mai musu shaidan nan shine wa wadan suka ce littafin su inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin suka ce littafin su kenan wannan shine mai shaida din waɗansu suka ce a'a mai shaida shine annabi وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله أن ذلك فذاك شهيد شيء النبي ranan da za a tashi kowace al'umma tare da mai mata da shine annabinta shin ka isar muku yace eh shin ya isar muku idan masu imani ne su ce eh, ya isar in kafirai ne su ce ma za a namin basirin wala nabi ka wani mai gargaɗi da zo mana sai Allah ya cewa annabin tare cewa ya sani wane ne mai sai barka cewa ka isar muku sai ce Muhammadin wa ummatu amma Muhammad da al'ummatu sai ne sai da ta cewa na isar من الله وكذلك جعلناكم أمة واسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا دم دم شهيدا كايا دم شهيدا دم أن الله عليه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أرجوها تجوز duk wannan za mu sai da ta tabbas dan Allah ya ladarta mana labarin Allah ko tabbata ne wa man asrata min Allah wasila wa man asrata min Allah hadisa wa ya Allah gaskiya labari ko gaskiya da su to sai mu zama ne sai da wannan annabi cewa ya ji sai a danki mutanen sa da azaba inna la yu'minu lil ladina kafaru bayan an riga an tayar da sai da to da za a yi wani izini daga kafirai wai na cewa su yi magana a'a ba wanda ya saurare shi wala yu'minu lil ladina kafaru da za a ba su izini ba wannan tana su za su ba da hanzari wala hum yusta'tabun da za a nemi ku gawo hanzari ba dai in sun kawo ma za a da amfani wannan suka ce a'a za a nemi ku kawo hanzari sai dai kawo ku da da wani amfani in ma sun kawo ku da haka da shi da babu duka da haka Allah ya kore shi kenan sai abin da muka faɗa mu daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah malamin tambaya ta farko yake tambaya kan sallah wasu shi ne ya damu suka yi raka a in suka zauna za su tashi garin tashi sai su sai su dunkula hannu su tashi wannan a akwai da yin kuma nan tashi su su turari istira menene da kinsu duk sun halatta yin waɗannan ababe guda biyu duk sun halatta cikin sallah duk wanda yin su ya dace da sunna wato na farko shi ne al'adini lokacin da za ka tashi daga raka'a ta biyu ka dunkule hannunka haka ka tashi akan hannunka to wannan al'adini kenan sunna ne na annabi idan mutum bai ga sallar ku tayi in yayi kuma yana da kallon yayi isra a haka idan mutum yayi yana da kallon yayi in bai ga kuma kallon ku yi malam ya dama ta a amma a ta cikin masallaci to wajen masallaci kuma wannan ni'ima da kada ya mata da ta Wani da ke, masallaci an faɗe su ne don galibin inda mutane ke taruwa su yi karatun qur'ani ko su fahimce shi shine masallaci amma wannan baya nufin banda sauran wurare in mutane suka yi karatun qur'ani a wani wuri daban wannan falla ta mala'iku za su kewaye su za su tabbata gurgurdan kyakkyawan nuna su dai inna mal'amal jinniyat Hada mai tambaya ta gaba yake cewa akwai hadisin da yake cewa Yahuda sun rabu gida saba'in saba'in da ɗaya masara saba'in da biyu na da uku ne ne ingancin wannan hadisi ne ingantacce wannan hadisi ne ingantacce ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam na'am malamin sallata da kuma yake cewa hadisin nuzul yake cewa Allah madaukakin sarki zai sauka to ya zo wani bayani aka ce shi ya ce sun karatun ya gane cewa mala'ika ne Allah maka cikin sarki zai wasu sarrafa sauka haka ne abin sun shi ne ka ce mala'ika ne zai sauka idan shi ya ba da labarin zai sauka wannan saukar dole sun yi imani da ita imanin da za ka yi da ita ba tare da sunfiya ba don idan kake yin sauka irin saukar ka ko irin saukar wani to ka kamanta Allah da wani sai dai sai da Allah zai sauka in mutum ya tambaye ka yaya yanayin saukar yake ka ce Allahu a'lam Allah ya ba labarin sauka amma bai yi bayanin yanayin saukar yadda zai kasance ba sai mu imani da abin da ya faɗa abin da ya shi bai ce mana komai ba to da za mu furta da kin ba sai da dan Allah ce wala tatafu tafi laysa laka bihi ilmun kar ka furta da kin cikin abin da baka da ilimi akai wannan duk sai da Allah ya tabbatar wa kanka wajibi ne mutum ya yi imani da ita da zaran mutum ya yi tawili ya ce ba saukar Allah ke hudu da saukar mala'ika yanzu a nan da awa guda biyu ya yi. na farko ya rufe zahirin hadisi na biyu ya kaddara wani abu daban ne mala'ika wanda kuma babu cikin hadisi to wajen rufewar wanda ne ya dogara sannan kuma wajen kaddarawa da ne kuma ya dogara to wannan shine sabon aiki da ke jiran dukkan mai tawilin sifofin Allah ta'ala rufin asirin ka da abin da Allah ya jingina wa kanka na siffa kai imani da shi in an tambaye ka yaya abin yake sai ka fitar ka tambaye ni game da kaifiya kaifiya Allah ya biya kanka sani an gane ko yanzu idan ka ce a idan ka Allah ya sauka na kamanta shi da to ka bi nan da za ka ce Allah yana ji gani ba dan ka ce yana ji gani nan ma ka kamanta shi da dan dan adam yana ji gani dan Allah ya riga ya bayani da kansa inna khalaqa min insani min nutfatin amshajin nutfatihi faja'alnahu sami'an basira mun san ya ji da gani kuma Allah ya ce innahu huwa sami'ul basir shi ne ji ne gani kuma ya ce dan adam ne ji ne gani idan ka ce cewa Allah na ji da gani kenan da zan ce haka wajen yayi kamar dan adam sai ka rike cikin su wajen Allah kenan duk mai shiga kansa cikin tarihi yana fada cikin ramin da ba zai fita bane ba dole min yadda Allah na ji da gani amma jin da ganin sa daban da ji da ganin dan adam sai in ce to haka ne Allah na sauka saukarsa kuma daban da dan adam kenan duk abin da ka faɗa na anka a kan shi za a ce maka a can abin da kai iradin sa na iskali a nan shi za a ce maka a can yanzu in man da abin nan yanzu idan ka ce a ah, ba zan ce Allah na ji ba ba zan ce yana gani ba dan dan adam yana ji yana gani ba zan ce Allah na sauka ba dan dan adam na sauka idan na ce haka na fahimta Allah da dan adam sai ke nan za ka koyar Allah na babu dan da zaka tabbatar da Allah zaki dake idan ko kace Allah na da zaki ko dan adam ba da zaki dan adam na da zaki rago na da zaki dabbobi suna da zaki sai ka ce ai na tabbatar ma Allah za su yi ba tare da kamanceceniya da zatin bani adam ko sauran adaban halitta ba sai in ce to haka ne ma na tabbatar masa da siffofi ba tare da kamanceceniya da siffofin bani adam ko na sauran makhlukat ba da duka ne ba amma da zaran mutum ya ce a'a duk abin da ya kamata na da zai rufe shi to sai rufe ya Allah ko mai kenan wannan katon jahilci ne da waɗansu ke da sunan malanta mutum zai rufe Allah abin da ya tabbatar da kansa duk abin da Allah ya faɗa ko manzon sa wajibi ne kai imani an gane ko da zaran ka ce za ka wani kana kana sai ka faɗa cikin ramin halaka da ba za ka iya fita ba halin da ta ga yake cewa ya halatta a ayi hadisi wasu ya zo suna da suna cewa ya indan ya halatta ayi aiki da hadisi da isi a cikin wata haba ko wanda ba su saba a cikin ba gaskiya ne wannan magana ba gaskiya ne ba fada'il al-amal suke tsaya aiki da hadisi da isi ba gaskiya ne ba saboda su malaman da suka ce a aiki da hadisi da ibi ba aka ka mutu da kambula kai da sun kawo sarƙa suka ce na farko in za ka aiki da shi karka yi tukadin daga annabi yake to me yadda za ta sami na biyu an yanzu da ta ta hukumin am ya kasance karkashin hukunci am zai iya shiga karkashin fatin wata aya ko karkashin fatin wani hadisi ingantacce da an yi rinke zan ce hujja shi ne wannan ayar kenan ko wancan hadisi ingantacce da an yi da aiki ba na uku suka ce Allah ya tsada ba ku raunin su idan kai da ni ba kenan idan ka da shahid da zaki dukkan su ba wanda da aiki da shi har a kun sarji jini hudu amma wannan shi shine malaman hadisin da kanta suke cewa wanda suka yi suka ce wannan waɗannan shirut ne waɗanda suke suna nan nazariyan amma ba su tafiyiyan za a iya faɗin su kai amma ba a iya aiki da to dan yanzu dan gaba take zan yi aiki da dudu da yake amma kar in ce daga annabi to ne amfanin ka da hadisi ne kenan wai sun kuɗin sai daga annabi ke amma kuma ya aiki shi shi ne ɗaukar ne daga daga annabi kenan sai mana alqa'a bil yammi maktufan fa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i wani mutum ya ɗauke ka sai ya ɗaure hannayenka daga baya sai ya jefa ka cikin ruwa kafin ka faɗa yake karka fice zai yi karka yadda ka jiki kafin ka faɗa wani ka faɗa maka haka bayan ya tafi ka ba zai yi da haka hadisi da ihi ba a aiki da shi ka iya samu cikin maganganun Imam Ahmad bin Hanbal ko wani cikin malamin salaf sun ce ana iya aiki da hadisi da to wannan istilahin su daban da istilahin bisa asirina a da can malaman hadisin farko hadisi nau'i biyu ne a wurin shi hadisi da da hadisi sahihi ba nau'i uku ba hadisi sahihi hadisi da'ifi to sai su ce hadisi sahihi wanda ya cika sharɗan nan guda biyar sanannu an gane ko to hadisi kuma da ibi sai ce duk wanda ba sahihi ba su a yaran su a da kan ko da alhadisul hasan a yau sahihi ne a wurin shi to don haka in sun ce ana iya aiki da hadisi sahihi suna nufin alhadisul hasan kenan ba wai da iti ya islamu mutaakhirin ba da iti ya islamu mutakaddimin wanda shine alhadisul hasan wannan kasa hadisi zuwa gida uku daga karshe da aka kawo shi shine har imamu suyuti ke cewa wal aktharuna mu hadu sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan da yawa daga cikin malama hadisi da karshe yanzu sun kasa hadisi gida uku sahihi da'ifi hasan sai da aka zo wannan kasan sai aka gano da sahihi da hasan sune hujja da ifi da hujja bane ba a kasan ba kuwa sahihi daban da'ifi da hakan kuma suna tare daban to sai malamai su ce ka iya aiki da sahihi suna nufin nan bangaren kuma ka iya aiki da da'ifi suna nufin kasan farko nan wato alhadith alhasan da ka ikhlas bi lafzi sabanin lafaziyan ya kamata mutum ya karanta misalai hadisi ne da sai ya kuma mun malamai kan wannan malam ya tambaya ta gaba ta tawaye ne ne sunan Allah madaukakin sarki ya rinka mu'minin halitta ko wajen yin abu kaza sai kawo da jam'in mu yanzu kafir wajen malami ta mai kafir zai ji an kafir mai tambaya ta ga yau ta shi ne hajji dubu goma a banki bayan ya cikin shekaru ya koma zai sauka an tsara masa riba a kai yake cewa in ya ka tsari na zai sanya sai ya yi cikin misali al'amma. in ka karɓi riba a banki abin da za ka yi aikin jama'a karfin sadaka karka yi kyauta karka sa jikinka karka ta babu karka ta yadda iyalinka sai dai ka zo ka gyara wa mutane dan mutum wai da ya dame su da wari shara ta dame su da wari wani rami sai ka zo ka samu ka ka fiki wannan abin da za ka yi kenan. amma da mai tambaya ta karshe ke cewa yana sa an ba shi takaitaccen tarihin imamin bukari sai Allah ya kuma gobe assalamu alaikum warahmatullahi ya ja hankalin ɗan dan adam ya gaya mana cewa ga waɗansu abubuwa wanda annabi alaihi salam bace su mafatihul gaibi wanda Allah ne kawai ya san su